50 languages. 70 70ชอบ อยาก agradar alguna cosa คุณอยากสูบบุหรี่ไหม que li agradaria fumar a vostè คุณอยากเต้นรำไหม ก็ลีกระดารีบัลยาบุสเตคุณอยากไปเดินเล่นไหมก็ลีอกระดารีปัสจาบุสเตดิฉันอยากจะสูบบุหรี่มากระดารีฟูมาคุณอยากได้บุหรี่สักมวนไหมบุลดรีสุนซิการ์เรตเขาอยากได้ไฟแช็ก e l บุลดร r i าฟอก ดิฉันอยากดื่มอะไรหน่อย M'agradaria beure alguna cosa. ดิฉันอยากทานอะไรหน่อย M'agradaria menjar alguna cosa. ดิฉันอยากพักผ่อนหน่อย M'agradaria descansar una mica. ดิฉันอยากถามอะไรคุณหน่อย M'agradaria preguntar-li una cosa. ดิฉันอยากขอร้องอะไรคุณหน่อย M'agradaria demanar-li una cosa. ดิฉันอยากจะเลี้ยงคุณ M'agradaria convidar-li a una cosa. คุณจะรับอะไรดีคะ Què li agradaria prendre, si us plau? คุณจะรับกาแฟไหมคะ Voldria un cafè? หรือว่าคุณจะรับชาดีคะ O preferiria un té? เราอยากจะขับรถกลับบ้าน Ens agradaria anar a casa. คุณต้องการรถแท็กซี่ไหม Voleu un taxi? พวกเขาอยากโทรศัพท์ Voldrien trucar per telèfon.